kantuz kantu emankizunari ateak irekiz, gaurkoan bera aldera hurbilduko gara, eh, Joseba Irazokirekin mintzatuko baikara gaurkoan, bera izango gonbidatu, orain dela gutxi bideutxekin diska bat plazaratu baitu, eh, eta honen inguruan mintzatzeko bada, eh, izango Joseba gurekin. Kaixo egunon. Egunon, bai. Joseba, gu, Joseba irazoki eta lagunak, eh? izenburupean azkenean, atera duzula zure lana, zergatik eh, izenburua, zalantzak bazen dituen? E, bueno, e, abia puntua izan zen, orain dela bi urte, donostiko lugaritz kulturetxeak egindako gonbidapen batetik, ez? e, aipatu zidaten ba, azken boladan bakarrik ari nintzela kontzertuak ematen ba, one man band edo gizon orkesta grisa eta nahi zutela ba, jende gehiagoekin kontzertu hori egitea orduan e, ez nuen nahi egin e, gonbidatu gau bat non jendea igotzen zen tokitik behitu eta nahiago nuen ba, nire kantuak ba, ba, banda sendo batekin egin ez eta hortarako ba deitu nitun ba, ba nere ibilbidean edo topatu naizen ba gustoko ditudan musikari lagunek lagunei ez deitu nien eta arratsori ba gitzongi ateri zen naiz gustora gelditu ginen eta eta bueno komentatu genuen ba jo ongi egongo litzatekeela ba diska bat egitea ez ba formazio horrekin eta izena ba, nola egun horretan hor, e, proposamen horretan horrela ateratzen izen hori ba, ba bueno, berdina izen berdina jarri dugu pixka torterilla da <laughs> and friends hori baina bueno baina egia da lagunak direla eta musikari e, hondiak eta bueno ba plazerra izan du da beraiekin diska egitea musikari hondiak gaur egun beste taldetan edo beste proiektu, proiektuetan ari direnak. Bai. Kontatuko iguzu pikin bat, zeintzu diren bai. lagun horiek? Bai, ba, bueno, hor dago Felix Buff, Willis Drummondeko bateria, berriki berara herrira etorri da bizitzera eta bueno, ni berarekin kolaboratzen nago, ba, ba post urte eta hemendik post urte atzera do edo proiektuarekin eta bueno, beste hainbat proiektutan eta mm, gero berako musikari bat dago, Igorte Etxea, hor berak vibrafonoa eta tromboia jotzen du e, Igor ba orain Einaute Lorriagekin ari da jotzen, baina ba, Petirekin ere bai, Jodu Xavier Montoyarekin. Orduan bueno, hainbat musikariekin ibiletakoa da. Gero Jaime Nieto, hau ere bai orain Uiar Standard Bilboko taldearekin dabil, e, Rafa Roarekin ibiletare bai. Gero agerrin zuntza, audienz taldeko musikari handia, eta Iban Urizar, e, trompetista eta bueno, musikari esperimentala, orain bere, bere proiektu bakarkakoa daukana, morante izenekoa, eta bueno, e, ba, kuadrilla majoa eta kristo musikariak. Ba, kantuz kantu saiontan, e, eh, kantuak entzuten ditugu bai. eta gaur bazure bai. diska berria deskubritzeko tarte hartuko egunez, kantu baitza aukeratu ditugu, eh, mankizun hontan eh, entzuteko ez denak, 8 baitira orotara eta batzuk nahiko luzeak, ez? Hala atera baitira. Bai, e, eh, bizka bat, e, lehenengo aldiz lan egin dut diskorako ekoizle batekin, eta bueno, e, kanten aukerak eta ingenuenean, e, argi izan genuen e, pixka talde batera utziko genitula e, e, estandarra zuten kantuak, hau da, estrofa estribilloa zuten kantuiek, alde batera utzi nahi genituen, ba, nahiago genuen horrelako e, riff, gitarra esaldi errepikakorrak edo ahotxe esaldi errepikakorrak, eta hori izan du da pixko bat idea e, kantu guzitan, ez? Orduan, e, e, lehen aipatu ditugu musikariak nahiko abi, abilak dire ba, improvisazioan eta eta nahi genuen ba, hori ba, espazioa utzi ba, ba, musikak ba, hori desarroiatzeko edo. Eta orduan, e, ba, azkenean, bai, naiztan, azken momentuan ere komposizio lan egon, bai, ba, desarroio luzeak e, nahi genituen kantetan, eta bai, badira, bai, biru kanta, bai, zazpi minutotara iristen direla, Eta, bueno, e, hori bilatu dugu eta ezaigu astuna egiten, ez? Batzuk ere lan egiten dute diskan ba, interludio gisa, nahi genuen e, ideiare zen ere bai, ba, kantetik kantara horrelako instrumental pieza batzuk egitea, horrelako interludio gisako batzuk, eta bueno, batzuk lan egiten dute ere, ai, funtzio hori egitetzen dute ere, bai ez? Mhm. Ba, entzungo kantu bat, ez da aukeratuko zenuke, agian plistita plasta? Bai, primeran, ari da, bai. Plistita plasta dut bihotza, maite minean blai bustita. Plistita plasta dut bihotza, maite finean blai saltoka. gure kantuz kantu emankizunean segituz, gaur Joseba irazoki dugu gonbidatu, e, bere azken lana ari baikara. Esan duzu improvisazioari lekutzi diozutela, e, esan duzu ere bai nahiko diska minimalista, e, atera bai. zaizula. Bai. E, ere ezberdinak ikutu dituzu, ez? Roka badu, nagusiki mm. gitarra den, delarik protagonista, esango genuke, bai. baina jazera ere jo duzu. Bai. Bai, bai, e, bai, kolore desberdinak daude, eh, normalki gustatzen zait diskatan, ba, batez ere naizta konposizioak berdintxoak izan, gero ba, arregloetan edo konponketetan, ba, hori ba, doinu desberdinak egotea, ez? Horregatik ere lagun musikari hauei deitu nien, ba, denak multiinstrumentistak dira, eta batek jotzen aldu trompeta, biolina, orduan, bueno, ba, multzo berdin horrekin, ba, genituen kolore oso desberdinak, ez? Eta erranduzun bezala, ba, hori ba konposizioak bai, bai dire nahiko minimalistak e, hori lehen dugu bezala e, eh, konposizioaldeak detik hori ba errepikakorrak direlako edo baina gero bueno ba instrumentazio nahiko daude kantatan ere bai eta kontrakora ere joaten alda oso konpondua dago modu batean e, eh, regula unitz daude ere bai ez Orduan hor bai, ba, bidez ba, Iban Urizarren lana trompetakin ba, ba jazz, jazz, jazz e, eh, puntxura ditu kanta batzuk, gitarrak logikoki rock, rock mundura eramaten gaitu eta bueno, ba, ba nahi gen, nahi genituen kolore desberdinak eukitzea, baina badauka horrelako bai, bai jazz, eh, rock, e, horrelako nasketa bat diskak bai. Eta alako kasutan, grabaketak nola iragaiten dira? bueno, ba, gaur egun ideala... Eh, erranen nuke o, musikari famatuak edo grabatzen duten gizara, ezin da, eta Euskal Herrian are gutxiago, ez? Beti diskak egiten dire oso azkar, eta denbora gutxi egoten da, presupuesto txikiak direlako, eta horrela. Baina, bueno, e, nik argi nuen edo nahiago nuen, ba, naiz eh, estudio profesional batera joan baino, ba, denbora gehiago eduki, eta ba, etxeko lokalean lantzea, eta, bueno, badaukat niko lokal txiki bat etxean, eta, bueno, kultur, berako kultur kulturetxeari ere eskatu genion permiso bat, ba, gauz batzuk grabatzeko, bateriak eta, eta nahiago izan dut, ba, nuen diru gutxi hori, ba, gehiago, E, eduki ba, teknikariaren txat ez espazioaren txat ba, baino ez orduan estudioan ez dugu gastatu dirua ba, hori e, egin dugulako baina gero gero ba, ba, bueno, ba, denbora gehiago eukidugu dugu Orduan horrela egin dugu, ez? Ba, nahiko pixkanaka, nahiko nahi genelako ba kantoei ba denbora eman e, entzuteko gainera ensaio horik ez du egin apenas diskorako. Orduan behar genuen denbora nere ustez diska grabatzeko. Orduan eh ba ginen e, joan den e, apirilan E, oinarriak egiten eta gero e, kaina ustaian ja konponketak bukatu genitun horre uki genun denbora pixka bat entzuteko etxean eta ikusteko bakoitzak ere ja zela nahi nuen, zuen eta ja guztu aldera, irai aldera, ginen asketak egiten baina ja nahaskatak egiterako lehen aipatu duten bezala e, koizlea bazeukan lan bat Parisen bera feliz Bufena naia da eta bueno, Euskal Herria etortzen da baina bat ere Parisen bizi da. Orduan ibili ginen azkeneko nahasketak ba internet bidez bukatzen ta bueno, azkena bueno, beti naizta denbora nahiko hartu presak e, azken momentuan iristen dire, orduan bueno, orduan hori izan da, Ba, entzungo ondoko kantua, e, berezia badena, eletren atletik ere, Dai. desauzidio bai. izeneko kantua. Esango gu letra gehientsuenak e, beinardok egin dituela? Edo, beinardok iru, e-, iru egin ditu, beinardok goietxek, bai. E, bai, bueno, e, azken diskatan ez, ez dut denborarik hartu edo eh, hitzak lantzeko, eta bueno, baditut hemen beran bertan lagun idazleak, ba, itz zoragarriak iten dizkiatela, eta bueno, nire euskalkia erabiltzen dute, gai batzuk nik bota eta orduan eroso sentitzen naiz e, ba, hori beraien e, idazteko moduarekin, eta gaiekin orduan ba, plazerra da ba, beraien hitzak musikatzea. Ba desauzidioa bai. aditzera ematen du. Desauzio edo etxe kanporatze ari zaretela. Bai. Bueno, ba, gaurko gaur egungo egoera e, ba, badakigu nola dagon eta mm, ba, gai hori bere xiki baneri bederen ukitzen hau ez. E, eh, Osa, gelitzen alani gabe, ezakit, e, eh, sosa diruri gabe, baina jo, etxeri gabe, gelitzea kalean gelitzea, hori bai dela, ja, kriston, Esto faena, vamos, bueno, ba, indio u canto bat, reri. hementxe gabiltz, eh, berako jatetxe batean Joseba Irazokirekin gaur eh, bere azken lanari buruz eh, mintzatzen. Joseba Irazoki eta lagunak mm, komentatu diguzu, eh, Donostiako lugaritzen eh, ba, izan zen enkontru baten aritik eh, ba, atera den diska badela, baina aipatu duzu ere bai, diska hau euriari du diskaren eh, segida ere badela. Bai, e, tartean egin nuen epe bat, e, hori, lehen aipatuten gizon orkestra formatu horretan, eta hor formatu horretan erabili dut, eta egon naiz, mm, ba, pare bat urte jaia, blues, musika, blues, katxarreroa dozatarra, nahiko zatarra e, egiten, batez ere zuzenekotan, eta e, e editatu nuen EP bat, oso banda izenekoa, ba hori ba blues girokoa eta hotxa batez ere erabiltzen nuen distorsioarekin, eta e, zuen nere bertzelanetatik nahiko kanpo zegoen, Orduan, lan hau nere ustez ba, desberdina da, zergatikan hori banda batekin lan egin dut, eta gainera ez da e, kantari bat gehi banda, da talde soinu bat dauka niretzako nik hori bilatu dut, talde lan bat, edo kantak hori dire, ez dire kantautore baten kantak baina e, lotura beste nere beste diskakin noretzat ahotsan dago eta hor ahotsekin edo nik ikusten dut badela auriari dun segida segidako diska ez eta bueno, hori da, bazkenean nire kantatzeko modua da pixka bat egin ditudan diskatan, ba nire ezakit aria bezala, ez, kontzen dituen diska guztiak eta bueno, epe hori aipatutena epe hori kenduta eta bueno, eta hau ba bai, da horren jarraipena, ez, bai. bai. Eta naiz eta e, improvisaziorako lekutzi kantuak eginak zedinituen dagoeneko, e, lugaritzeko hmm. kontzertua haintzin, eh, hmm. ba, atera ziren kantuak e, murgildu dituzu dizkan? Ba, ba bai, ba, lugaritzen ere bai, arrazoi bat bandarekin jotzea zen, hori harina hasian intzela komposatzen kanta berriak, ez, diskoko guztiak ez zeuden lugaritzen, orain dela bi urte izan zelako, baina hor, horko iru, iru kanta ja, ja bazeuden e, konposatuak eta ikusi nuen hor funtzionatzen zuela eh, banda horrekin ez eta orduan eh, bai beste kanta berriekin ere naiz ta ez ensaiatu gehiegi aipatu dizuten bezala e, e, utzi dugu nahiko leku improvisaziorako. Baina gero improvisazio hori eginta gero berriro hueltatu gera kompoziziora pixka bat. Izan du da, e, eh, bizkat hori lan asteko hasierako konposizioa askatasun utzi gero musikariei eta eta berriro ere eh arreglo hiek genitenean berriro ere konposatu dugu ba ba erranez ba hemen dagoen biolin hau sartuko dugu eh, hogeita 30 segundo zerbait adibide gisa edo hemen sartu den trompeta hau sartuko dugu estribilloan bakarrik eta hor hor egondu da gehiago eh konposizio lana aldean, baina tartean bai egotorri dire musikariak gehiena ba, sentitzen zuten ahotzera eta nahi zuten denbora eta hor egon gara gero ba, ba, hausturrakin, ez, ba, moztu eta jartzen eta baina hori egon duire orduan ba, prozesu desberdinak. Eh? Mhm. Ba, entzungo dugu urrengo kantua eta urrengoan jarriko dugu. Nere zatotea izizeneko pieza joritzen bai, zaizu, bai. eh, esan dugu astapen batean eh, jazz ukitu azuela ere, mm. agian kantu honetan gehienik eh, nabaritzen da? Ba, izan, izaten alda, izaten alda nik ere e, puntu afrikarra ikusten diot, baina jasa hortikan sortu zen ere bai, blusa bezala, nire ustez, eta bai, batez ere hori trompetak ematen dio kutsu jaseroa, hor bukaeran ere badago interludio, kanta bukaera gisako bat orla, jas, e, eh, orla, oso xoabea e, ikutxo hori daukana. Orduan, bai, nik uste hori eta bombi eta laetro txatarraren hasiera dire dizkako momentu jaseroenak, berran eruke. Bai. <laughs> eta estapenean kitarra gehien bat nagusitzen bada, hor hasten da ez? Aizezko bai. instrumentuak hor nabaritzen hasten bai, bai gara. Bai. bai, bai, bai, hasiera dago hor eh, teklatu errin, oso erritmikoa da hasiera, baina gero tarteak ba, ba daude horte trompeta eta vibrafonoa, bere instrumento nahiko jaseroa dela, nahiko erabilia jasean, ba, nahiko garrantzi hartzen dute kantuan zehar, orduan, bueno, ba, ba, ongi, ongi, ongi, da. water bementxe segitzen dugu, eneretzatotea izizeneko kantu entzun dugu, Joseba ta lagunak diskatik harturikoa, eh Joseba, gitarri zara, mhm. kantaria ere bai? bai, aldiro musikarien batekin e, solasean ari naizelarik, bai. denek diote, bai. Joseba irazoki bai, gaur egun dugun gitarri handiena da. Oi, oi, oi, <laughs> hori erraten dizute, jo, eh, jo, eh. Bueno, nik kantaria Eh, eh, kantua ez dut landu gehiegi. Azken urtetan gehiago sentitzen ari naiz kantari eta hori egiten ditut nire diska kanta, kantatzen eta abesten, baina nik gitarra eh, ikasi du, nire ikasketak hori gitarrazko gitarrakoak dire eta nire ibilbide handiena ba, gitarrista bezala izan du da edo bueno, beren hori hori izan du da nire fazeta ezagunena, ez? Eta bueno, bueno, urteak pasala, ba bueno, ba uste dut egin ditu dala lan ja nahiko ja sartzen <laughs> sartzen den bueno. Ja ba diska batzuk grabatuak eta bueno, ba beti ere nahiko kritika honak eduki ditut gitarrista moduan eta bueno, badire gitarrista handi aunitz Euskal Herrin, nere ustez. Baina, bueno, beti ere, ba, ongi etorriak bidea horlako, <laughs> esa edo, bueno, horlako piropoak. <laughs> Gero ere, de, telebistan agertu izan zara, mm. e, azken, e, hilabeteotan, mm. E, tumatxa, mankizunean ez baina biloker, e, bertxio berezi batzuk eskaintzen, mm. eta horreko menere, ba, ez, arreta berezi bat ere piztu, piztu du, zuk nola bizizan duzu abenturatxo hori? Bai, bueno, grabatzerakoan, egilarran, ba, bueno, egin genuen, hemen beran bertan egin genuen, eta ba, beti erraten den bezala telebistako martxa azkarra da, bueno, ematen ziguten aste bat edo horrela irukanta prestatzeko, eta nahiko azkar egiten genuen, grabazioaren nahiko azkar egiten zen, eta alde horretatik, bueno, pixka azkar, baina, bueno, eroso, e, askatasun osoa eman zidaten, eta, bueno, pixka bat hor, eh, momentu horretan eh, egiten ari nintzen gizon orkestrako ikutxua eman nien kantei, Eta gero oi hartzuna egiarran, ba, bai, ba, erraten ari naiz izan du da, ba, ia bos diska atera, baino oi hartzun handiago eman dit, ba, telebistan agertzearena, ez? Ba, justo kointzitu du, ba, gizon orkesta proiektu horrek ere oi hartzun pollita aukidula, eta justo telebistan agertu naiz ere bai, eta bueno, badirudi... Bueno, gero ere nik uste urtekin ere bai, bat joaten zarela pixkanaka ez baldin bada golpean, nerea badakit ez dela golpeko horla arrakasta ukitzarena edo, baina, baina bai, nabaritu dut, bai pixka bat telebista programa honek, ba, ba eman didala, ba, bezau, ba, pixka bat zabaldu duela nire nire izena edo, eta bueno, ba, ongi etorria da. Bai. Mm. <laughs> zuzen, zuzenekoetan nabarituko da. Ba, horregatik, batez ere horre, gero jendeak esaten ditu, ba, ikusi zaitut ez dakiz zer edo, e, baina batez ere ikusi dut zuzenekotan, ba, jende gehiago urbildu dela eta inkluso aipatzen didatela, bazilada bazilada bezala, baina bueno, kantu, programako kantu baten bat jotzeko edo, baina bai, nabaritu dut, jende gehiago urbildu dela. Bai. Ba, entzungo dugu kantua, e, eh, entzungo dugu pristi plasta, baso Ah, Bai, bueno, hau erraten dizut, e, ez da ez, diska bat kantu estandarra ditunak, ez du errango singela denik ez dago, ustez singelik edo e, diska honetan. Baina, bueno, e, kantu honekin e, bat egin dugu, eta, bueno, pixka bat, ba, diska orkesteko, ba, kantu hau erabili dugu, eta, bueno, ba, hasiera bat dauka interludio gisako bat eta gero ja, bueno, buka aldera ja hasten da kanta, da berando azten da kanta berez, baina bueno, mm. hori bai, bai. hementsari gara blagan gaur gure kantuzkantu emankizunean e, Joseba Irazokirekin entzun ditugu diskako kantu batzuk eta egia esan e, ba, egia da ez zure azken bakarkako diskaren hilo beretik doazen kantu horiek direla e, mm. nahiko esperimentalak ere bai. direnak e, mm-hmm. hortatik jotzen duzu mm-hmm. Ze publiko mota horbiltzen zaizu, e, mm-hmm. ez baita emana ez? Bai. Gaur egun alako musika egitea bai. ez baita bai. Eh, oso ohikoa. Bai. E, ba, bueno, publikoa gazte-gazte argi dago ez. Osa, ba, hogei urtetik bera, zero, zero patatero, horre ez, ez, ez badakit hori ez dela nire publikoa. E, gero, Eh, erran nuke jende heldua bai, horrela ez dut errango <laughs> intelektualak edo, baina bueno, bai kultura jarraitzaileak edo bueno, horrela konsumitzaile konsumitzaileak agertzen direla eta gero hor ba bai nere ustez hor berrogei urteko E, ba, ba, publikoa daukatela, ba, ba, ezakit, ba, musika ezberdina bilatzen duen jende, jende hori ez, ikusten dut gutxi gora bera ez. E, ez dakit, hasi gara kontzertuak ematen, egin ditugu gara lantzokita, baina bueno, e, nik uste edo orain dik gaztetxetan, guen mantentzen dire, ba, ikusten ditugu guen hogeita marberro urteko gazte horiek pixka bat, Bueno, ba, zerbait desberdina bilatzen dutena, ez direla ba, betiko lekuetara joten edo bueno, zutena ba, betiko e, gauzak e, aditu nahi ostatutan edo, eta igual publiko hori, dakit, bai, pixkat. Bai. Eta ze musika entzun nahi duzu, zuk? Ba, nahiko desberdina, egiarran gustatzen zait pixkat dena ona baldin bada, ba, ez dut horrela estilo e, e, hori berizkitarik egiten, ez? E, eh, kotxea normalean egit, eh, entzuten dut, ba, gehiago musika pop rock edo amerikana musika gustatzen zait horrela, bai, horrelako ba, musika estandarragoa. Gero kasko eta dik edo, <laughs> entzuten dut gehiago, ba, musika experimentala, ba, horla goza zarata, zaratatxuak direna, bo zaratatxuak edo zarata txikiak, edo, bueno, atentzio beresia eskatzen dutena, baino denetarik entzuten dut, denetarik, esaten esaren nuke musika esperimentala, experimentala entzuten dutena, edo experimentala, edo bederen ez eh, musika oikoen entzuten dutena, ba bai, baina gero, berraten dut, dizuten bezala, kotxean horla estribillo batzuk abestea, ba, kriston <laughs> agustatzen zait, ez? Ordo, bueno, ba, denetarik, baina, bueno, arreta, arreta, benetazko arreta, bai, jartzen diotela, ba, zerbait desberdina ikusten dioten horreri, ez? Ba, zuzeneko eta begira jarriko gara, e, jakinik ba, beste taldetan aritzen diren eh, lagunez inguratu zarela proiektu honen burutzeko zuzenekoetan ere lagun berak izango dituzu nola prestatu dituzu edo nola emate dituzu zu, bai. zuzenekoak bai ideia bai hori izan du da ez ba musikari denak aitzesku zabal aritu dire diska grabazioan eta E, bueno, proiektuan e, ahitz murgildu dire eta bueno, ba, ikusi dute beraien proiektua balitz bezala nik inkluso aipatu nien ba, talde izena jarriko niel, niela niola proiektuari baina bueno, daten ezet eta orduan ideia bai da ba, denekin, denekin jarraitzea osea, Eh, ba, musikari berdin-berdinekin egitea eta nola denak proiektu oso desberdinetan gabiltzan beste historiatan badakigu ba, ez ditugula kontzertu nitzen mango ere orduan egiten ditugoiek ba, ba, jende berdinekin izatea nahiko genuke eta hori ba, berezi, berezi bezala eh, izatea ez kontzertu gutxi horiek bueno, eh, egin ditugu pare bat, oza, oso gustora ebili gara eta ba, ikusi behar hori denen agendak nola gelditzen diren eta ba, erran duten bezala hitz gustora gaude, roi ona, talde, talde bat bezala mugitzen gara, orduan nik uste agendak uzten badu dute ba, jarraituko dugu ba, ba, denak, denak jotzen edo Azken galdera bat nuke, eh, gizon orkestra gisa ikusi izan zaitugu ba, aurrek urtetan, aurretik bakarkako eh, hmm. lana ere, euriari du izenekoa, bai. orain zer, gero zer diot kontzertuak eta gero. Ja, <laughs> bueno, ba, nire barkakako lanarekin ez dakit, uste dut nahi dutela egin e, gitarra hutsezko diska bat. Ere bai, nahiko gogorra edo experimentala, inkluso... Bai, horrelako pista gehiturik gabe, orra, igual bakarrik pista bateko gitarra, gitarra piezak, badut gogoa hori egiteko. Euskal Herri mailan edo, igual, bueno, esautzen zait e, gitarrista bezala, baina baditu diska batzuk gitarra bakar, bakarka inditu danak, baina kanpoko zigioekin argitaratuak edo, eta badut gogoa hori egiteko, ez nola argitaratuko duten edo argitaratuko duten, baina badut gogoa hori egiteko. Eta gero hor ba, gaude e, eh, bainata ere proiektu bertsio disko bat egiteko proiektuarekin, eta hori ere, bueno, pues izango da nere proiektu gisa eta gero ba besteekin kolaboratzen, ba jarraituko dut hori da azkenean nere lanbidea eta bueno, horrat bakin uste dut eh, diska grabatuko dugula urrengo urtean edo udazkene honetako udazkenean. E, bueno, hor erentsune Mikel erentsunekin uste dut bira inbar dutela, bueno, hor hori da, bere, nere betiko lana, do, bueno, nere lana dena, ez? Eh? bakarkako proiektuak gustatuko litzaidake hori, bakarkako gitarra diska bat, eta eta gero lagunakekin gustatuko litzaidake berte zerbait. Uste dut single bat grabatu behar dugula, single bat, beste kantu bat eskatu digu Madrideko zigilu batek. Orduan, bueno, Ongi, badire gauzak. Ongi, etorria izango da. Bai, bai. Eta bainatasiari aipatu zula, e, ere, ez, eh, improvisazioari lekutziz, e, eh, mm. ba, izan zen duten itzordu, edo izan zen dituzten itzorduak, bai, ezagutzen duzuna, e, Ongi. Bai, bai, bai, bai eh, ba, justo lugaritzeko kontzertu horretarako gonbidatu nuen, e, bainat, etorri zen, eta kristona nahi zantzen, gero errobiko eh, festivalera joan nahizia azkeneko laubos urtetan, e, jotzera, bera gonbidatua, eta bueno, ja badugu erlazio, nahiko on bat, eta erraten dizuten bezala, ari gara bilerak egiten, egin dugu, inkluso ja ensaioren bat, ba, proiektu berri horren arira, baina bueno, berak ere agenda hitz potentzia dauka, ta ni ere bueno, ere ez daukaten bola libre gehiegirik. Orduan ari gara hor ba denbora hartzen, baina bueno, badugu erlazio nahiko eta badidez ba badirudi Bilboko kontzertura animatuko dela, ba kantu batean improvisatzera. Orduan bueno, hor gabiltza, bai bai, gustora. <laughs> ba guzti honekin geratzen gara, eh? ja lanean uzigo zaitut. Eh, bombilla ta elektro chatarra. Bai, bueno, hau zaharkitze programatuari buruzko kantu bat da. Eta, bueno, ba, hor, ba, ba omen dago bombilla bat, uste dut, egun, urte funtzionatzen da bilala, eta, bueno, gor gure mugikorrakin urte bat e, bakarrik erabiltzen aldugula, eta, bueno, ba, bueno, nik uste hori, ba, beste gauz bat, modu batera egiten aldirela gauzak, ez, mundu honetan, eta, bueno, bila, bila, metaforikoa da, baina, bueno, e, hortaz Eh? A mí es que no sé. Vale, sorry. ai burtenan dela